Mucho gusto, ¿cómo está? Hace mucho tiempo yo quería verla, mi cuarto quiere conocerla. Yo lo loco como me pones a mí, no. Quiero una noche nada más. Ella me dice que no es la cantidad, sino que la calidad. yo quiero mi camita desnuda, tenerla. Y que me digas de chingarte. Mi lady, tú eres arte brilla más que mi diamante no sé nada, mm, no sé nada. Me mata con tus ojitos y tu mirada. me rica, mamita, te preparada. Que paso por ti en el 20 amo para Prada. Y con en la mente cuadrada. Baby, estate tranqui, que estás todo cuadrado. Dime si quieres de mí, yo si no soy un nada. Tú sabes que me gusta tu la caramelado. Y que siempre está la buena que tengo par de baby tirando Pero ser bien tu mal. Dale, da que esos babos tienen de mal. Yo quiero mi camita desnuda en Y que me digas a besarte. Qué rico, papi, gante Qué rico fue chingarte. Tengo una nueva cosa en mi bucket list Y eres tú en una playa por Malibu Sin Brasil y Moscow Besándote todo el body Baby, excuse me, I'm sorry Pero ese culito así se te ve tan mami Looks like moon and honey No es que sea malo, mami, que yo soy body Baby, excuse me, I'm sorry Pero ese culito así se te ve tan mami Looks like moon and honey. No es que sea malo, mami, que yo soy mami. No me olvido de ese sycamore, de dejar la almohada Chanel. Dime cómo hago para repetir ese ventido en tu piel. No sé si fuese Gigi Es un misterio que quiero resolver para verla. Yo quiero mi camita de papi Ganter. Qué rico fue chingarte. Mi lady, tú eres arte, brilla más que mis diamantes. Mateo on Mateo Ok, sabes que me están jugando. Baby, rate gringo. Con el Jere, de Chile va a ver. Dímelo, furia.